Հայ-ադրբեջանական հակամարտության աստիճանն անցած շաբաթվա ընթացքում շարունակեց աճել, սակայն թերևս առանց անսպասելի զեղումների։ Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով կենթանի ուժ եւ ռազմատեխնիկա կուտակել արդեն ավելի մեծ ծավալով։ Պարզ նշмарելի են նաեւ հիմնական հարվածների ուղությունները։ Ադրբեջանն ունի նաեւ Թուրքիայի Ռուսաստանի հավանությունը ռազմական ագրեսիան սկսելու համար։ Պետք է նաեւ Իրանի հավանությունը, որը ամենայն միայն հավանականությամբ կլինի Բաքվում Իրանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի բարձրագույն կազմով այսօրվա հանդիպումից հետո։ Թուրքիան Ադրբեջանի բնական դաշնակիցն է եւ գալիք պատերազմում թուրքական բանակի գլխավոր շտաբն աներկբայորեն սատարելու ու մասնակցելու է Ադրբեջանի հայկական պետականության դեմ պատերազմին։ Իհարկե, վերջին տարիներին Հայաստանի գրագետ քաղաքականությունը մի փոքր նվազեցրել է Թուրքիայի հակահայ քաղաքականության աստիճանը, սակայն կարծել, թե այն էականորեն փոխվել է, չարժի։ Միաժամանակ Հայաստանը նաև լավ հարաբերություններ է ստեղծել կամ խորացրել է արդեն եղածը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի շատ երկրների հետ, ինչն իր հերթին որոշ չափով փոխել է նրանց մտածումները թե Թուրքիայի, թե Հայաստանի արժևորման հարցում։ Վերջիվերջո, այլևս չկա այն մտավախությունը, թե Հայաստանը Ռուսաստանի արբան արբանյակն է եւ ցանկացած վնաս Հայաստանին վնաս է նաեւ Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը նույնպես սատարելու է ադրբեջանական ագրեսիային։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի տարածքում տեղակայված ռուսաստանյան զորքերը տրոյական զիու դեր են խաղում եւ անկասկած մասնակցելու են հայկական պետականության դեմ ադրբեջանական ագրեսիային այս կամ այն չափով։ Վերջին ժամանակաշրջանում գերակտիվ է նաեւ Հայաստանում ռուսաստանյան գործակալական ցանցը։ Վերջին օրերին առավել քան բացահայտ կարելի է տեսնել դա։ Բացի այդ, ինչպես եւ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, այժմ եւս ռուսաստանյան տարբեր կեղծ ռազմական լրագրողները տեղում օգնելու են տեղեկություններ ստանալ հայկական զորքերի տեղաբաշխման եւ զորաշարժերի մասին։ Առհասարակ պետք է շատ ուշադիր լինել տեղեկատվական անվտանգության տեսակետից։ Միաժամանակ հայկական պետական տարբեր կառույցներում տասնամյակներ շարունակ ներդրված ռուսաստանյան գործակալները շարունակելու են սաբոտաժով զբաղվել երկրի ներսում։ Ֆունդամենտալիստական Իրանը եւս առավել առավել հակված է սատարել Ադրբեջանին, քան Հայաստանին։ Իրանը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ինչպես եւ Արցախյան առաջին պատերազմում բացահայտ աջակցում էր Ադրբեջանին։ Դա հասկանալի է, որքան էլ Ադրբեջանն Իսրայելից եւ ԱՄՆ-ից ստանում է սպառազինություն Իրանի դեմ պատերազմելու պատրվակով, բայց այդ սպառազինությունն օգտագործվել եւ օգտագործվում է հայկական պետականության դեմ ադրբեջանական ագրեսիայում եւ որքան էլ բազմաթիվ մեդիա անznավորություններ կանխագուշակում են Իրան-ադրբեջանական Իրանական պատերազմ, դրա հավանականությունը շատ ցածր է։ Իրանում ժողովրդավարական իշխանության հաստատումով ամենայն հավանականությամբ կփոխվեն նաև այդ պետության մոտեցումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, սակայն Դա դեռ շուտով չի լինի։ Թուրքիան, Իրանը եւ Ռուսաստանը ձգտում են ունենալ թուլացած Հայաստան վերահսկելի յենթակառուցվածքներով եւ երեքն էլ առաջիկա պատերազմում անելու են ամեն ինչ, որպեսի դա իրականություն դառնա։ Հայաստանի բնական դաշնակիցներն են Հունաստանը եւ Հնդկաստանը։ Ներկա փուլում հնարավոր է ունենալ նաեւ Ֆրանսիայի աջակցությունը։ Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանն այս պահին մրցակցում են ազդեցության գոտիների համար եւ Աֆրիկան մի քանի երկրում վերջին հեղաշրջումները պետք է դիտարկել հենց այդ համատեքստում։ Ֆրանս Ովանեսյանն այս պահին լարված հարաբերություններ ունի նաև Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, ինչը վստահորեն կարելի է օգտագործել հօգուտ հայկական շահի։ Ի տարբերություն 2020 թվականի աշնան, այս պահին նաև կա ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության հետաքրքրվածությունը տարածաշրջանով, ինչը եւս հնարավոր է գրագետ օգտագործել։ Գրագետ քաղաքականության դեպքում հնարավոր է նույնիսկ հասնել Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման։ Ինչպես նշել ենք բազմաթիվ անգամներ, Ադրբեջանի համար այս պահին աշխարհակաղակական իրավական ամենահարմար դասավորվածությունը չէ հայկական կողմի դեմ պատերազմ սկսելու համար, սակայն Բաքվյան բռնապետը մի կողմից շատ է բարձրացրել խաղադրույքները, մյուս կողմից շտապում է, քանի որ իր հիմնական դաշնակից եւ պատրոն Ռուսաստանը գնալով թուլանում է։ Այս պայմաններում կարևոր է նաեւ, որպեսի Արցախի քաղաքական ուժերը չհակադրվեն պաշտոնական Երևանին եւ չներքաշվեն Ռուսաստանի աշխարհակաղակական խարդավանքների մեջ։ Ռուսաստանը բացահայտորեն ցուցադրել եւ շարունակում է ցուցադրել արտադրել իր հակահայ քաղաքականությունը։ Միաժամանակ պետք է մշտապես հիշել եւ խորապես գիտակցել, որ դաշնակիցները կարեւոր են, սակայն պետք է պատրաստ լինել սեփական բոլոր հարցերը լուծել անձամբ։ Միայն այդ դեպքում է հնարավոր սпасել օգնություն այլ ուժերից։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը։ Առայժմ